bütün akıllı olan sorulmak Emre billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amalina min yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 24 Ocak 2000 Cumartesi Numan Suresi derslerimizin 15. dersini okuduk Allah Allah'ın Şimdi en son dersimizde dedik ki Anların imandan olduğuna dair şeyler birçok deli şeyler, birçok deli şeyler ancak birçok deli delilerin çeşitli vecihleri vardır yani e, bu delalet noktasında bölümler vardır ki hepsi ayrı bir yönler hepsi ayrı bir yönden amelin imandan olduğuna delalet ediyor dedik ki bu delillere baktığımızda Allah alem zahiren e, çok yönü var ki çok yönü var ki buna 13 yönü ele aldım bundan daha fazla önemli değil 13 yönü ele aldım ve bu 13 yönden Naslar delalet ediyor ki bu 13 yönden anlar inanmadan Bu birinci yönü geçen derste dedik ki Allah neydi? Bildirecek Allah Azze ve Celle azalı ve amalı iman olarak adletmiştir Ve bunun delillerini koyduk ve bu zaten en güçlü olan Şimdi inşallah bugünkü dersimizde e, ikinci vecihi, üçüncü vecihi, dördüncü vecihi ve beşinci vecihi örnek olalım inşallah sonra buradaki rahmetler olursa e, diğer bölümleri bitirmeye çalışalım şimdi amelin imandan olduğuna dair ikinci vece naklara baktığımızda şimdi naklarda bazı vacip olan amelleri terk eden müminlerden iman içinin nefredilmesi iman içinin kaldırılması amelin imandan olduğuna görülür ikinci vece yani bu ikinci bölümün mantığını şimdi mahtara baktığımızda bazı vacip olan amelleri terk eden müminler için iman ismi nasıl iman ismi iman isminin müminlerden ne olduğunu iman isminin bazı amellerde terk etmekten dolayı nasıl olması kaldırılması amelin imandan olduğuna bölünüyor aksi halde aksi düşündüm ben ona düşün ki bir şey bir şeyin değil yani bir şey var o şey başka bir şeyin değil ve sana gücü ve, ve sana şeyi nefretmekle şunun içini nefretiyorsun eğer ondan bir parça olmasaydı zaten nefret olmazdı ben yani öyle bir şey düşünmem yani düşün ki bir insanın de bir bedeni var ve sen o bedenden hiçbir şey nesletmiyorsun o bedenden ayrı olan bir şey nesletmiyorsun o bedenin nesletmediği anlamına gelmiyor eğer sen bir şey nesledeceksen ve o şeyin bizzat zatını bütününü nesletersin ya da bizlerini nesletersin şimdi ne demek eğer Allah subhanahu ve teala ya Nebi Kürtlerden onlar sünnetlerinde gelen noktalara baktığımızda Allah subhanahu ve teala ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı amelleri terk edenler için adam imandan çıkmadığı halde on, ondan imanın içini kaldırması o amellerin imandan bir yolunu getirir eğer öyle olmasaydı bu adet bir şey olur anladın mı? öyle kalın mı? o yüzden bakıyoruz bazen kişi bir amel işliyor bir amel işliyor bakıyor ve işlediği amel için Allah kitabında veya Resulü sünnetinde o ameli yaptığından dolayı ve pardon o ameli terk ettiğinden dolayı ondan iman ismini kaldırıyor ne şey ondan yani nasıl bir insan ameli terk ediyor ve ondan iman ismini kaldırıyor ki eğer amel imandan değilse bir şey bir şeyden değilse o şeyin hizmetiyle nasıl tüm tümden ismini kaldırılabilir işte amelin o ameli terk etmeyi de o kişi hakkında imanın net olması o amelin imandan olduğunu mesela Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyurduğu gibi kâletil arabi amanna kullen tu'minu ve lakin kullu eslemna Arabiler ne dediler? İman ettikler Allah ne dedi ki iman etmediniz ancak benim ki Müslüman oldu Müslüman olduk demiş şimdi Allah subhanahu wa ta'ala onların insanlar daha önce Allah bunlara iman etmelerini demez ne zaman ki bunlar amelleri tahkik etmediler Allah subhanahu wa ta'ala bazı tahkik etmedi gerekin Allah subhanahu wa ta'ala bunları bunlardan mümkün nefrettir İmam Sıram Ebu Sassallam dediği gibi La yedini zani Hümme yedini ve huve mu'min Zina eden kişi Zina ederken şeriatın gösteriyor ki günahı terk etmek nedir? İmandandır Günahı terk etme anladın neymiş? İmandandır çünkü neden? Günah eden kişi orada iman orada kafir olmadığı halde Nebi Sallallahu Aleyhi ne? İman ne kaldırıyor halbuki onun hocam adam bir hükümde kafir değildir ama Celle Hükümde satılanlardan ne? iman etmek istiyordu bu da bölümdür ki şey. bunu eden şey kişi ee, e, pardon bu da bölümdür ki şey. cinayet tasarımının terkifli anlamı nedir? imandandır halife etmişizma rağmen ne zina ederken dahi mümindir sadece ondan iman ismini okuyordu çünkü zina eden kişi zina ederken Mekke'den imanı kemal olmadığı için iman ondan yok olmuştur Gerçi bu diğerine ben biraz rivayetler bunların kıkı daha yerde görüyor Ancak bu da sadece şu ispatlarında söylüyor Mesela la yazılı zânesini yazılı yazılı Zina eden kişi iman olduğu halde zina etmek hadisi Amelin imandan olduğuna doğrudur Çünkü zinayı terk etmek imandandır ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve zina edenden iman kim kaldırmıştır anladık anladım imanla bağlantı bu hareket buna mesela e, hadisin hadislerinde bir aynı hadisinde mesela la yasbıda sadece henne yasbıda ve mu'min yasbıda yapan yani e, yasbıda yaparken yasbıda yapan şey yasbıda yapan mu'min olarak ne mu'min olarak mu'min olduğu halde yasbıda yapmaz ve la yasbıda kamda henne yasbıda ve mu'min iken memnun olduğu halde ne eksiği içmez bunların hiçbirisi bunların kafir olduğunu belli değildir bunların hiçbirisi küfür değildir ama geldiği ki bunlardan ne bunların içini nefret olmuştur bu görüldüm ki anladım bundan şimdi bizim mevzumuz bu tür rivayetleri getiren hadiler olsun veya müziyeler olsun onlara hep dedi tamam mı bunu da anladım bunların fıkhı, bunların tavsiyeyi daha ileride gördük sadece bizim bu tür duvarlarımız da şimdi bu toplumun sebebi anladığı imandan olduğu vecihini ispatlamak anladığı imandan olduğunu ispatlamak ve ikinci vecih altında bulunduk çünkü ikinci vecihimiz neydi? dedik ki mantarda bazı vacip ameller var onları terk eden için müminlerden onları terk eden müminler için bu müminlerden iman sünnet yolunda ve bu iman isminin bu amelleri terk edenler için net görülmesi amelin imandan olduğuna dönüldür işte bu vecihli dünya yapmak için toplamak için maskarla yatağa koymak için bu bölüyoruz hatta şu anda biz bu bölüleri tek tek şahitmen sebebiyle değiliz yani nasıl burada ben iman değildir diyor ama biz onda iman lazım diyoruz veya içki için iman olarak içki içmez diyoruz nasıl ona hala iman diyoruz bunun patlama bağında değil bunlar daha ileride olur çünkü benim gibi iman mevzusu demiş yani dersimiz aramızda bu meseleler çok basit ama şurada şu da şuradaki kısmına kalamaz yani la yolumuz yanında sinir ve mümin ve mümin zina eden kişi zina ederken mümin olarak zina etmez dediği zaman bundan şimdi bahsedelim iman için metronu mu olmalı iman için metronu değil mi mümin olarak iman için metronu yani mümin olarak yapmalı ancak bu insan da iman aslı mutlak nasıl iman için metronu ha demek ki dünyayı terk etmek ameli iman ondan doğru demek ki amel imandan ki o ameli terk eden insandan imanın ee, aynı işte emanet olmayan imanı gibi anlatabiliyor muyum? yani mesela ahiret hayatından başka hayat yoktur şimdi ahiret hayatından başka hayat yoktur değil mi? Dünya hayatı. Ama ne? Gerçek kamil hayatı ahiret hayatından başka kamil bir hayatı. Yani bizim dünya hayatımız ahiret hayatımızda hiçbir şey değildir. Anlatabiliyor muyum? Doğrusu. Bir şey mi söylemek? Bir şey söylemek. Ee, doğrusu olmayanın e, malı yapıldı. Şimdi doğrusu olmayanın Hayır, doğru. O zaman da imkanlı ihtimallardan bir tanesi. Yani kemali nefretmekle bazen pardon ee, evet bazen değerli şeylerin net yorulması ve ismin net yorulmasını gösteriyor ama aslının kalmasında var o yüzden bunların hiçbiri tamam mı? bunların hiçbiri bu kişilerde iman net yorulması bunların hepsinde yani o zina ederken de yani affedersin ne kadar kişi kadınla ilişki sırasında bile yani zina ilişki sırasında bile o sırada dahi o insan yani ondan iman çıktı sonra dünyayı tercih edip imanına geldi böyle düşünüyor şey bunların sınıfları yanlış anlıyor zaman kamil iman onun, için için kitaplarında bulunur sonra onu geri döner o eski haline tekrar döner yoksa imanın aslı değil çünkü bunu yapmak küfür değil anladın bunların tasviri daha ileride görülmüş olur yani sadece bunun bu yapılarının şey kaybediyor anladın imandan olduğunu belli var tamam mı? yani bu şekilde kitap başında anlayıp bilmelerden Mekke'den bütün mahrum Şeyhülislam İbn Doğan'ın yolculuğuna göre Yok Şeyhülislam Bu şekilde kitap ve sünnette amel etmeyenlerden iman isminin iman isminin Mekke'den de bütün bütün mahrum açık bir şekilde amelin imandan olduğunu göstermek zorundayım Thank you. Şeyhul İslam İbn Teymiye diyor ki e, Allah ve Resulü bir ismin müşemmatını bir ismin hakikatini yani bir ismin müşemmatını yani bir ismin hakikatini bazı vacipleri terk etmenin dışında nefretsin yani baktığın zaman sen hiç bunun mahrayda şunu bulamazsın müstahap amelleri terk edenleri tamam mı? müstahap amelleri terk edenlerden iman cümlesi olmuş tek baktığınız zaman iman net olmasının sebebi naslara baktığınızda hep vacip olan şeyleri mecburi olan şeyleri terk etmekten dolayı iman net olmuştur yani herhangi bir Kur'an'da veya kimlere kesinlikle bunlar da imanın net olmasının sebebi vacipleri terk etmekten dolayıdır yoksa işte mesela ne bileyim böyle müstahap olan bir şeyi terk etmekten dolayı tebeşini terk etmekten dolayı veya yani yoldan özel özel şeyleri kaldırmaktan kaldırmayı terk etmekten dolayı yani böyle müstahap amelleri terk etmekten dolayı iman için hiçbir zaman net olmamıştır halbuki salih ameller dahi imanın zincir ama geldiği ümmet görmemiştir çünkü neden o iman ikinin müstahakları terk etmeli iman ikinin hak etmemezlik diye bir şey söz olmaz aksi halde dünyada bir program memnun çünkü herkesin müstahak e, amelleri terk edilmekte var anladın mı? o yüzden Kur'an'a sünnete baktığımızda baktığımızda ayrıntıları ahli çok iyi yakalanan lazım bunlar, bunlar için imza ayrıntıları fıkhı var işin mesela çok ince ayrıntılı tartılıyor özellikle şimdi eğer bir yılından yani bundan çıkmamış bir bir amel işlemi ve bu amel işlemi bu amel sebebiyle nahtara bakıyoruz o ameli işleyen ve o ameli terk edenden iman sünnet olmuş yani bu adam mümin olduğu halde müminliği devam ettiği halde iman sünnet olmuş bu tırnaklara bak hepsi ibadetleri terk eder yani vacip amelleri terk ettiklerinden dolayı günahlar o kişiden iman kimlik anladın mı? ama naflara baktığınız zaman sünnetleri terk edenlerden mutlak amelleri terk edenlerden iman kimlik çünkü mutlakları terk eden yani mutlakları terk eden insanların iman ismini hak etmemek böyle bir şey söz konusu olmaz yani bu Allah'ın zaten adaletinde de böyle bir şey olamaz aksi halde hiçbir insan e, yani çok az insan mümin yani e, parmakla sayılacak kadar az çünkü her insanın mutlaka zaman zaman terk ettiğini işte hep annemden var yani kimse bunu kolay kolay çıkamaz ben kırlar söyledik değil mi? Evet. Amelin imandan olduğunu söyledik yani Nebi Fesellem mesela iman himmet ediyor ama gel diyor ki o insan hala mümin o zaman demek ki mesela bunu imna anlayıp imna ile alakalı anlayabiliyor böyle imna ile hatırlanmalıymış üçüncü vecih ya şimdi e, bir vecih bir şimdi ne olur Allah subhanahu ve teala kitabında ancak amel edenlerin cennete gireceğini beyan ediyor ancak amel edenlerin cennete gireceğini beyan ediyor yani bu Allah'ın kitabına baktığımızda Allah subhanahu ve teala azze ve celle ancak amel edenlerin cennete gireceğini beyan ediyor ve amel etme imkanı bulunmayla beraber amel etme imkanı bulunmayla beraber sadece tatbik ve söz ile cennete gelin olacağı mesela İmam El-Azhari diyor ki maruf ne diyor Kur'an üzerinde diyor ki e, şey Kur'an üzerinde diyor ben çok dikkatlice düşünüyorum Allah Azze ve Celle'nin kitabından diyor zikrettiğinin 56 yerde gördüm ki Allah Azze ve Celle müminleri sadece iman ile cennete sokmamıştır bilakis onlara olan rahmeti ve iman ve salih amele muvaffak kılmasıyla cennete sokmuştur yani bu şimdi ilim acı bir şerafına baktığımda e, böyle bir sürü nas çıkıyor yani kendisi diyor ki 56 yerde gördüm ki sonra sürekli 56 yeri Kur'an'dan zikretmeye çalışıyor ama Allah-u Alem İmam Azze Buhar ne kadar cümlesinin başında 56 yerde gördüm ki diyorsa da zikrettikleri ve İslam'da zikrettiklerin nasıl 56'dan daha az Allah-u Alem o yüzden İmam-ı Azze el yazma eserlerinde yani ondan muska edilen Azze altımızda yani sorumda baktığımızda 56 sözün mevcut değil başka bir lafın mevcut yani ala kulli hal e, birçok yerde yani yani elinin üzerinde tutmuştum yerde yaklaşık şunu demiş oluyor yani İmam Ben 50 kişi diyorum artık 50 kişi yerde gördüm ki Allah Azze ve Celle müminleri sadece imanla dönüşü sokmamıştır. Lakin onları olan rahmet olacağını düşünüyor ve 50 küsur yerde ki kendi bazı nuskalarda 56 yerde buluyor ama zikretin yer 56'dan daha az önemli değil yani bir tane adamın çok önemli değil 56 yerde gördüm ki Allah Azze ve Celle'nin müminleri sadece imanla cennete çekmiyor bilakis onlara onları cennete çekmiyor onun rahmeti ve iman ve salih amelin muvaffak kılmış Şahı burada amelin iman işlemci de nedir? Amelin imandan olduğuna dönüldür. Aksi takdirde ne olmuş olur? Bak şimdi birazdan o ayetleri bitirelim. Aksi takdirde ne olmuş olur? Eğer amel imandan olmasaydı imanı kamil olan bazı kişiler cennet ehli olmamış olur. Doğru değil mi? Bak şimdi bazı laflar var ki bakıyoruz ki on aslanı şimdi birazdan o İmam Acil'in o 56 yer dediği Kur'an'da onlardan 3 tanesini söyleyeceğiz bu ayette bu ayetlere baktığımızda sadece cennete girenlerin iman ve zarada tabi anlat işlemler için olduğunu söylüyor Allah eğer bak amel imandan olmamış olsaydı ne olurdu bak şimdi buraya kadar söyledi ne olurdu amel imandan değilse amelin terk edilmesi veya işlemindeki imanı artma veya imanı artma veya eksiltme diye bir şey bir tesiri olmaz değil mi anladım şimdi bunların bilgilerin kanunu bilgilerin şimdi bak kanuna göre amel imandan değil o zaman amelin terk edilmesi veya işlenmesi imana artma veya eksilme noktasında bir faydası bir tesiri yok yani o zaman bir insan Onlara böyle iyilik şey yapmış namaz zekat vermiş Bunun imanı bir derece O namazı zekatı ameli ve iyilik yapmayı terk etmiş onun için de aynı derece O zaman ne olmuş olur dahi? Bak şimdi eğer amel imanından olmasaydı imanı kamil olan bazı kişiler cennet öyle olmamış olurlardı değil mi? Çünkü Kur'an'a birazdan ayetler bildirirler ki o ayetlere göre ancak bununla beraber amel olanlar cennetine mesela bir tanesini böyle bir hidayet kılıyor şimdi Allah Kur'an'da ne diyor اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ İman edip salih amel işleyenlerin ise konakları Firdevs cennetleri oluyorlar yani kimin konakları cennetlermiş Bunlardan o sağlamlar işte Sonra başka bir yerde فَخَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبِعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا Bunlardan sonra yaşananları terk eden şehvetlerine uyan bir kavim geldi. İşte onlar gay ile karşılaşacaklar. ancak kim hariç tövbe eden iman eden ve salih amel işleyenler hariç işte onlar cennete girecekler ve hiçbir şekilde zulüm olmazlar kimler hariçmiş ancak kimler cennete olacakmış tövbe eden iman eden ve salih amel işleyenler değil mi? Evet. şimdi o zaman eğer bunlarda cennete girecekler ancak imanla beraber salih amel işleyenler ve müjde de ana imandan bir değildir diyordu müjdenin bu kavmine göre ne olmuş oldu imanı kamil olan bazı kişiler cennet ehli olmamış oldu cennet ehli olmayanlara doğal olarak cennet ehli olmuş oldular doğru değil mi? biz imanı kamil olan ama çünkü amel imandan bir zor bunlar amel imandan bir zor olmayınca insanların anlarında artmalı eksilme diye bir şey söz konusu olmayınca imanları kamil olmuş oldu o zaman imanları kamil olan insanlar cehennem oldu çünkü az önceki ayette imanla beraber ama sade amel olması gerekiyor zaten bu da sünnet öyle olsun veya kıble öyle olsun ve yani sünnet öyle olsun veya bidat öyle olsun bunların hepsinde böyle bir şey sorunu bağlıdır zaten çünkü cennet müminler için hazırlanmıştır doğru değil mi? peki cennet müminler için hazırlanmıştır nasıl müminler cennete duyarlar? Çünkü yüzlüğe göre amel imandan bir değil ameli işlemeyenler mümin değil o zaman ameli işlemeyenler mümin olmadığı için şey ameli, işle, ameli işlemek imandan olmadığı için bu ameli işlemeyenler mümin olduğu için bunlar rağmen cennete giremiyorlar çünkü elimize duruyorlar elimizdeki delil ancak iman bunlara salih amel işleyenler kardeşim sonra mesela işte İmam Hazır alındık eserini söylüyor adam adam dedik ki çok zor adam işte bu hazırı söylüyorum bu adam bir hazırı mesela başka ayet Allah subhanahu teala ne buyuruyor ve min ye'tihi mu'minen kad amilen salihati fe ulaike lehum derecatul ula cennet adın tezrin min taslihil enhar kalbine fiha ve zâlike cezâ men tezekke kim onun mümin olarak dikkat etlerinde kim onun mümin olarak salih amelde bulunmuş halde gelirse onlar için en yüksek dereceler vardır ve altlarından ölmekte yatan adın cennetleri de onlarındır onlar orada ebedidirler işte için kimselerin mükafatını mükafatını Rabbim yanında cennete gireceklerin ancak bununla beraber tanrı anlar Müslümanlar olduğu şeyler Mesela yine başka bir anı koyuyor Mesela cennete gireceklerin hepsini aciz müjdede işte yazdılardı özellikle bunun kuvveti evresinden limanın insanların işte bu cennet yaptığınız ameller sebebiyle miras ve miras vermiştir diyor Allah subhanahu wa ta'ala başka ayette ilahi ki ashabi cennetin kalbine bir mevzuya indirilmek için İşte onlar cennetliktirler yaptıkları amellerine mükafat olmak üzere amellerine mükafat olmak üzere öyle bir ödevi kalacak ve daha birçok zaten İmam Azim ne yapıyor daha birçok İmam Azim'i e, dönüştürdüğü Kur'an'dan hep cennete geleceklerin imanla beraber amel işleyenler olacağını söylüyor Şimdi işte bu ayetin e, mutluğuna baktığımızda amel etmeyenler bak şimdi amel etmeyenler cennete giremeyecek amel işlemeyenler hiç amel işlemeyenler cennete giremeyecek cennete giremeyince bunlara göre yani bunu göre göre amel işlemeyenler de mümin yani o zaman ne olmuş oluyor müminler iman kamil olanlar dahi cennete girememiş oluyor böyle bir şey olabilir mi? halbuki e, cennet cennet için hazırlanmış tamam mı? Bu da üçüncü olacak. Şimdi dördüncü olacak. Bu dördüncü olacak da Şimdi kitap ve sünnete dördüncü olacak şu an. Kitap ve sünnete. Ancak iman ile beraber amelin olması hali e, ne de yani ne bir şey. Ama kitap ve sünnete baktığımızda ancak iman ile amel olan iman, iman, iman ile beraber amelin olması hali olmuştur amelsiz iman olunmamıştır bilakis kitap ve sünnette ameli terk edenler için ancak mesela işte ünlü varsa imanında falan e, bu üzerleri görürsün anladın mı yani genel mantık şu gördüğünüz için kitap ve sünnete baktığımızda övülen iman amelle beraber olan imandır anladın iman böyle hatta diyor ki bilet kitap ve sünnet ameli tarz olanlar için ancak korkutup durumu söz konusudur kimse tekrarda ölüm kendine de bu da çok ölümü bakta ben ziyade mesela dedik Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor İnnemen mü'minin lezin orada zikir Allah ve cümle Bunlar ancak şunlar verecek Allah'ın huzurlarını onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yani Rabbim mütevekkele Rabbine ne yaparlar? Rabbine tevekkül ederler Allah'ın yakınından onlar ki ne yaparlar? namazı verirler ve e, Rabbimize mutlaka ederler Buraya bizim müminler arkadaşlar Müminler de lehum derecatın inde Rabbim onlar için Rableri katından dereceler vardır onlar süre bundan olarak öndürmek Çocuk vardı ve sayılmak Görmeyi görmek olarak Gören halde Tabi tabi Yani baktığımızda çok var Yani burada ne görüyorsun? Bununla beraber hangi والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون الله والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون işte namazda yüzümüzü doğruya batıya döndürmemiz iyiliklemek değildir fakat işte aslidir Allah'a ahiretinden yokları kitaplara peygamberlere iman edelim ona olan sevgisine rağmen mamma akrabaya yetimlere, yoksullara, yolculara, direnenlere işte özgürlüğe kavuşmak için efendisiyle anlaşma yapmış kölelere verenleri biliyordur hatta namazı kılan, namazı dostları kılan ve doğuran ahitleşince ahitlerini yerine getirenlerin sonra sıkıntıda hastalıkta ve savaşın kavuştuğu zamanlarda kablolanını yaptığı biliyor musun? ne kadar çok işte sadakat gösterenler bunlardır diyor Allah sahibi ee, olanlar da ancak bunlardır diyor sahibi gördüğün zaman bak burada da öğren asıl iyilik şudur diyor görüyor musun? yani öğren burada nedir? hep imanla beraber ne? salih amel mesela başka bir ayette ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان لهم مشكورا kim kim mümin olarak ahirete gider ve bunun için gereği gibi çalışır kadın kim mümin olan ahirete gider ve bunun için gereği gibi çalışırsa işte onların çalışmaları meşguldür manguldür, eğlendir evet. yine e, baş her zaman aklımın ve karıkla arabu aminna kullan temin arabular iman ve Allah ne dedi kullan temin dedi ki mesela bu ayet onlar iman halde Allah onların şey olmamıştır Bilakis kamil iman için ne yapmıştır onlardan Yükselmiştir çünkü Yine mesela e, baktığımız zaman işte başka ayet Elifler'in e, cevaplar olacaklarını ve imtihan adımlı olacaklarını anlıyoruz işte akıllı bütün bunları neden bunun akıllığını yok yani ne kitapta ne de sünnette kendisiyle beraber amel olmayan imanın olmasına dair bir şey gelmemiştir bizzat muhtar edenler hakkında tespitler şey gelmiştir şimdi bunun üzerine soruyor veya iman ehli eylem bir şey müdür doğrudur şimdi bak iman veya mümin iman ehli e, eylem bir şey müdür doğrudur cevap e, bir şeydir değil mi? yani e, eylem bir şey olabilir mi? iman doğrudan iman en büyük değerdir bunun için en büyük değerdir o zaman şimdi iman ehli şimdi bu e, kişi için mutlak ölüm gelmeyince bak amelsiz iman için veya ameli terk eden herhangi bir kişi için mutlak övgü yani mutlak övgü gelmeyince açıkça gösteriyor ki bu böyle tek başına olduğu zaman bu Allah'ın yani ne Allah'ın ne de Resul'ün olduğu bir imanı değildir ve bu işte e, ödülü Rableri katında adlarının olmakta akan iman değildir yani ödülü böyle olan bir iman değildir çünkü baktığınız zaman övülen iman bu amelle beraber gelen iman değil mi? demek ki bu amel imandan ki amelle beraber olan iman oluyor aksi halde amelin imanın olması gerekir değil mi? değil mi? Ama gel gör ki öyle niye böyle bir şey zemmedildi hatta ismi bile meslendi Yani bu dört vakit çok ince bir anlamda Yani böyle mutlak olarak bir ölgü gelmiyor iman Ancak amelle iman oluyor Halbuki bu iman eğer bunun üzerinde bir anlatım iman yani gerçek insanlar kim de olsaydı böyle bir şey söz konusu olsaydı yüzyıllarında değildi bu insan denizi korkan en büyük şeydir nasıl böyle bir büyük büyük bir şey olduğunu hatta bilmiyorum hatta bir şey kıymet yanında Araplar bedeyle iman etmişler bu isim onlardan yok diyor işte bunun iki dersimizle alakalı beşinci versen bölümümüz Allah subhanahu ve teala beşinci versen şu Allah subhanahu ve teala kitabında ilmi keşfini görüyor değil mi? Zikreder bunlar kendisini sözde etmişini diyor Ancak biliyorsun ki e, yani iblis sözde etmiş ilk şeyde kibirlenir ve sözleri terk etmek ne oluyor? çarpılıyor değil mi? Halbuki iblis sözde etmekle beraber Allah subhanahu ve teala'nın Rabbini ediyorsun ısrar ediyor mu diyorsun ediyor bir Allah subhanahu ve teala ne diyor ve üstün malin melaketun cülüdü adamı kesiyordu illa ediyor o ya Resulullah hani e, bunlara adamı söylüyorum dedik sözde ısrar ancak kim iblis hariç yüz çevirdi kibirlendi ve ne çarpılardı halbuki bu iblis Kur'an'da başka yerden ne diyor Rabbi Rabbimden ağlayın Şimdi Allah subhanahu wa onu koyuyor Ne diyor? Rabbim benim ağzlarımın sorunu Yani ben de onu ağlayacağım dedi Orada ne lafzını Rabbim beni ağlayın Rabbim beni ağzlarımın sorunu Beni ağzlarımdan dolayı Bakın Allah subhanahu wa ta'ala burada bu kadar Bu ayette ince bir ayrıntı Burada bu kadar İblis Allah subhanahu wa hem Rabbim bu da bir ekrar hem de kudretin kudret neden? çünkü ne diyor Rabbim arıyor Rabbim diyor Rabbi burada ikrar demek ki iblis melekleri tevbe etmezsin dahi yani tevbe etmeyi e, döndürerken dahi tevbe etmeyi kabul etmez Allah subhanahu ve teala'nın Rabbini ümmet etmiş Rabbini ikrar eden birisidir çünkü Rabbi diyorsun ve bir günü avradım bak benim aldırma koyuldu yani aldırma kudretini yükletildi yani beni saldıran beni aldıran kim şimdi bakıyor bakıyorsun ahva olayını yani kim iblisi azdırmayı azdırmasını Allah'ın isteği iblisini tutmasını Allah subhanahu ve teala'ya kudretli etkilerdi Rabbi de etkilerdi ancak şu sözü, sözü etmekten kibirlendiği için mahlukatların ne olduğu inkar oldu çünkü bak şimdi tarzında وسلم